Обично ние, верам дека повеќето сме вакви, секојаш очекуваме некои големи дела од Господа, големи манифестации на Неговата сила, избавување од некоја неволја, решавање на некој наш голем проблем, исцелување или било што. Едноставно така сме склони. И ако тоа го нема во нашиот живот, што можеме да западнеме во ситуација да, сакајќи да оставиме впечаток на луѓето дека ете сепак сме некои верници, да, е, конкретно ќе кажам, се обидеме да се представиме пред луѓето како дека, дека сепак сме верни, имаме некоја вера, а тоа обично го правиме, е, тоа конкретното, Че јас познавам такви. Не мора да значи дека тоа сме ние тука. Меѓутоа познавам луѓе кои што ќе излезат на катедра и ќе сака да го прослават Господа и ќе кажат искуство. Меѓутоа тоа искуство ќе бе така изфилувано, така направено со додатот и со васона, само за да излезе дека ете ако ете може би ништо не гледаат луѓето во мене, ама еве, јас сум доживела едно изворедно искуство, чудо се случува во мојот живот, еве, Господ е со мене за да другите кажат, у, навистина, ово е вера. А тоа забораваме дека, да, главниот <laughs> јунак треба да е Господ, затоа што треба тој да биде прославен преку нашето искуство, а она кој што филува, кој што додава, придолава на тоа искуство, тој всушно сака да постане друг ефект сами од себе да се прослава. Така е. Но ете, некако сме склони Значи, ако нема некои големи случувања во нашиот живот, да ете, може би, осигураме некое име меѓу останатите, дека ете сепак сме му верни на Господ. Но дали мора да значи дека Господ секојаш треба да прави, не знам, големи чуда во нашиот живот, па тоа да значи дека не сме му верни? Мора ли да паѓаат, да скокаат жаби и лјадници, не знам, скакулци, па не знам, да, да паѓа оган од небото, па не знам, да се двои пред нас, води, да се двојат водите на, на Црвеното море и така натаму. Така Сега, ама користам, нели, библиски речник, да најме што се подразбира по тоа. Не мора. Еве да отвориме во Захарија четврта глава. Книгата на пророк Захарија, предпоследната книга од Стариот Завет. Чи значи, пред, Мала, пред Малахија, да, Малахија е последна. И читаме во четвртата глава. Захарија 4. Ќе читаме од 8 до 10 стих. Потоа ќе го видиме и контекстот, за да не биде појасно што станува збор. Значи, од 8 до 10 во четврта глава Захарија читам. Потоа ми дојде Господово Слово, му доаѓа Господово Слово, Господ му се јаво на Захарија, му вели, Вавеловите раце му ставија основи на овој дом, неговите раци ќе го довршат. И вие ќе знаете дека Господ на воинствата ме испрати кај вас, зашто кој го презре денот на скромните почетоци, на малите дела. ќе се радуваат кога ќе ја видат каменото височе во зорувавелите раци. До тук. Кој е контекстот на ово? Знаеме дека според прошлото на Исаија, Господ ќе го подигне, вели таму, како свој пастир дори. Кир, персискиот цар, да го освои Вавилон, и да стои бројка околу 50 на илјади израелци, што тој ги ослободил сите, им дал право да прават што сакаат, и да одат, да се вратат назад и да го изградат Иерусалим и храмот. Многу малку од големиот број се вратиле назад, И знаете ли кој, која завршил таа работа највеќе? Мислам, кој, кој е тој кој што му го презентирал проштото на Исаија на, на Кир? Ако сте читале Елен Вајт малко повеќе. Данијел ја завршил работа. Како и да е, се враќаат назад малкуме, значи 50.000 во однос на другите. И Зоровавел е тој на кој што Кир го овластил, ете, на некој начин да биде како управител на израелците, и го почнале храмот, меѓутоа знаеме дека на почетокот работите оделе многу бавно, па имале пречки од самарјаните, односно оние племиња кои што останале, оние 10 племиња, повеќето од нив, постаток од нив, измешани со незнабошците, имале проблем. Биле обесхрабрени, И луѓето почнале да зборуват и да велат дали воопшто Господ има некаков удел во сето ова, дали ова е Божја воља, дали ќе се изгради воопшто храмот. Па кога видале колкав ќе биде во спореда со првиот, Соломоновиот, е да читаме во Езра 3.12, книгата на Езра, Трета глава, 12 стих. Езра е после летописи. 3.12 Навистина мнозина свештеници, мнозина левите и главатари на татковските домови и старешини кои со своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, плачеа гласно. По старите, значи. А мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. И плачеле и се радувале. Се радувале затоа што, ете, повторно ќе се возобнови храмот, после толку години, робство, протерани од туѓа земја. Меѓутоа и плачеле затоа што овој бил помал и некако не оделе работи како што треба. Меѓутоа, која е пораката преку пророкот Захарија? Господ ги користи Агеј и Захарија за да им упати добри пореки на израелците во тоа време, преку Агеј да престанат да градат и да се занимаваат со своите домови, да обранат внимание малку на Божиот дом, а преку Захарија ветувањето дека токму Зоровавел со своите раце ги ставил основите и тој ќе го изгради. Значи, ќе биде. Нема тоа да се одолжи многу. И по тоа ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. По тоа ќе знаете дека сепак е Божја воля. Но, што вели овде, многу значено во 10 стих, кој е тој кој што ги презер, го презер денот на скромните почетоци, на малите нешта? Зошто сметате дека ете сега, не знам, Господ треба Знаете, кинезите како прават денеска, скоро читав дека за... Нема да верувате, значи, ова е, ова е неверојатно стварно. Значи, облакодер, кој што е дупло поисок од овие турски во а, аеродром, го направили за 15 дена, така мислам. 15 дена. Неверојатно. Не знам таа градба колко е сигурна, меѓу тоа не се што е кинеско е <laughs> не вреди. Значи, тоа треба многу да не е јасно. Значи, ете, Господ ќе направи вака и, и храмот ќе биде тука и ќе сјае и, и се ќе биде во ред. Сите така сакаме, како што реков денеска, инстант решение на нашите проблеми. Чуда, громови, оган да слегува од небот и така натаму и така натаму. Но не Господ работи секојаш така. И забележете, Неколку стика погоре, ова е во контекст на една многу јака порака, 4.6 Захарија. Што вели овој стих? Нали, ја има визијата Захарија со седмокракиот светелник, со двете дрвја, со маслиновите дрвја и така натаму. И шестиот стих, што тој ми одговори вака, значи што е ова, прашувал Захарија, еве ги господовите зборови на Зоробавела. Не со сила, ниту со снага, туку со мојот дух. Господовиот дух не работи секојаш со чуда, со големи манифестации. На Илија му било потребна истата таа лекција, па еве да свртиме таму и да се подсетиме на неговото искуство, кога се сокрил во пештерата. Прва цареви 19 глава, бегајќи од Језавела, Изабела. Прва цареви 19 глава, И сега Господ сакал да му проговори, да го истерва од таму, да таму, да му каже дека таму нема и местото, туку треба да ја заврши мисијата своја за која што е пратен. И читам 11 и 12 стих. Гласот му рече, излези и застани во гората пред Господа, еве Господ туку што поминува. Пред Господа беше силен виор, силен ветер. И видите колку силен. Не знам дали сме виделе некојаш ваков силен ветер. Баш ваков? Ајде видиме колко е силен. Толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите. Нема ваков. Ни во Америка не дуваат вакви торнада или било што. 250 км на час, не знам колку достигнуваат, 300 мјута не кршат брда. Кој знае како ветер ова бил? Каква сила е ова? Каква манифестација? Ова не може некој да не го забележи. Но, Господ не беше во бурниот вир. По бурниот вир беше земјотрес. Скоро имавме прилика да видиме каква разорна сила има земјотресот. Не ни се кажува колку бил силен, ми тоа еве колку имавме 7, кома нешто Рихтерови, гледа, гледа, видовте колку беле направи во Непал. Ама Господ не беше, а по земјотрсот, значи и не во земјотрсот не беше Господ, а по земјотрсот беше оган. Ама Господ не беше ни во огнот. И по огнот шепот на лесно и благо тивко ветре. Тиво глас. Тука беше Господ. Оваа лекција требало да научи Илија, затоа што предходно Предходниот ден, само предходниот ден, извојува една огромна победа на Карма. Силна манифестација на Божето присутство и одобрување, дека е на негова страна, дека е со него, пуштил оган од небото ја сотрел жртвата, ја консумирал жртвата, меѓутоа дури тамо и водата и се прислушило нече значи, околу. Да веќе следниот ден тој се исплаши, Затоа што, ете, може би човекот се навикнал на, меѓу другото и таков проблем имал, на силни големи манифестации на Божјата сила, Божјето присуство. Да, ова лекција, мислам дека и ние треба да ја научиме. И е сега да се преселиме во книгата на Естира. Естира. после немија. И што се случува во Естира? Имаме тука еден карактер, Аман, за кој што една зборувавме, и реков нека може би е, затоа што е Агагеец, па може би остатокот, оној цар Агак, кој што Самуил го поштетел, <laughs> да. Како и да, да е Аман добил унапредување од царот, овде е запишен како Ахасвер или Ксеркс во другиот превод, и нормално како таков сакал почести сите да му се поклонуваат. Мрдохеј бил тука покрај вратата стоел, меѓутоа од него такво нешто не добил и се разбесна. Аман. Кој е овој? И внимавајте, овие сцени многу наликуваат на сцените што допрва ќе дојдат. Последните настани, неделниот закон, ова исто така асоцира и на <clears throat> долината Дура, со кипот, <clears throat> со трите младичи, кои што не клекнале да се поклонат пред кипот. Мардохеј никако не се поклонил. Тоа било спротивно на Божиот закон, на неговото верување. Аман збеснал. И што подготвил? Веле овде бесилка, меѓутоа обично ги беселе, односно ги приговувале на столб или на дрво. Дрвен столб. И внимавајте, 14 стих, 5 глава, 14 стих. Внимавајте колкав овој столб бил. Аман навистина збеснал. И сакал да постигне силен ефект, не само да му одржи лекција на Мардохеј, кога што ќе го погуби на столбот, туку и на сите околу. Ико, нели, он предходно веќе обезбедил а, од царот, со и троштина, да бидат погубени сите израелци. Тоа се уште не се случува, сега си има работа и тоа му се брза на човекот да го екзекутира Мардохеј, кој што не покажал почет кон него. И ја прави по Инструкција од жената негова, тука, да не читаме се, се договараат со жената негова, значи тоа се незини инструкции, и го прави овој столб, и читаме во 14 стих. Неговата жена Сереса, да е го тоа, значи му рече, и сите негови пријатели, направи бесилка висока 50 лакти. Знаете ли ова колку е висока? Преку 20 метри. Преку 20, колку е Александр Ацон на площадот. Добро, војнот на коњ. Како и да е. Не знам колку имаме висок. Од прилика може би толку да не знам. 20 метри, може и повеќе. Зошто оваков столб, оволкава бесилка? Па за да видат сите, од сите краишта да се гледа. Па и, и Грција, ако може да види. Значи, сакал да одржи една голема лекција, да, да влее страв меѓу останатите. Да сите му се поклонуваат. Да не смее никој да се спротистави, затоа што го чека истото. Се тоа се моменти кои што ќе се пресликаат во скорешна иднина, вероятно. Значи, Мардохеј бил послушен на се, меѓутоа не на она која што ќе се коси со Божиот закон. И Јаман се брза со екзекуцијата. Да видиме како сега Господ реагира во оваа ситуација. Да го избави својот слуга, а и својот народ. Дали со громови, дали на некој спектакуларен начин. Или што се случува. Читаме во шестата глава. Ще продолжуваме понатаму. Тоа беше, последниот стих го читавме 14 стих од <clears throat> Да, го дочитавме, сушност. Ајде го дочитаме. Неговата жена, че Сиреса, му рече 14 стих, и сите негови пријатели направи бесилка висока 50 лакти, утре наутро побере од царот, нека го обесат на неа Мардохеја. Потоа оди срекен со царот на Гозба советот му се виде добар на Амана, па тој нареди да се направи бесилката. Во таа ноќ, видите сега Господ како делува. Сите очекуваме нешто. Екстра. Во таа ноќ царот не можеше да заспие. Не е ова, нити некој е чудо, нити не знам што. Може гледал некој хорор филм. А, не. Господ не му дал сон на царот, И пазите а понатаму доаѓа оно поинтересниот дел. Затоа нареди да му донесат и да му читаат од <laughs> книжниот цвиток за знаменитите настани од летописите. Да чита од летописите, замислите се да чита како мало детенце некој, или всушност сте се обидели некојаш, ако не ви се спие, земете ја Библијата, одма ќе заспиете, почнете да читате и веднаш ќе заспиете. Да, Иако предходно сте гледале можда две-три турски серии и овака сте гледале, тоа пота, ако не ви се спие, земете билет и ги заспиете. Тој побрал, е, значи, дел од тогашните списи, од летописи да му се читаат, романо цареве, му чита некој друг. Нема он да се замара да чита. И што прочитал тука? Ова случајно е, ништо не е случајно. Меѓутоа, гледа, не, нема, Господ некојаш делува многу тивко. Многу едноставно, неприметно. Вие барате решение на проблемот и можеме не гледате никакво решение затоа што очекувате нешто сензационално, меѓутоа тој работи, тој работи преку својот дух. Неприметно може би за наше толку. Таму се најде запишено како Мардохеј ги подкажа Вихтана и Тереса, двајцата цареви и дворјанци чувари на прагот, кои се подготвуваа да подигнат рака против царот, Ахасвер. Значи, чита за Мардохеј како ги промсо овие двајца квинслинзи, а? Кодоши, односно, луѓе кои што му спремале црно сценарио на царот. И еве да се подсетиме на тој момент во Истира е спомнат исто во втората глава, од 21 до 23. Естира втора глава. Во она време, <clears throat> втора глава 21 23 во она време, кога Мардохеј седеше при царевата врата, викна ни терес двајца цареви дворјани, чувари на прагот, пламнаа со гнев и почнаа да смислуваат да подигнат рака против царот Ахасвер. За таа нивна намера научи Мардохеј, тој и соопшти на царицата Естира, а Естира му соопшти на царот. И исто не било случајна улогата на Естира, како царица овде, меѓутоа да ја оставиме сега неа. Таа му сообщува на царот во во име, се се истражи и заверата беше откриена, па да беа обесени на столб. Еве како ги беселе на столб. Тоа беше запишено пред царот во книжниот свиток на летописите. И токму тој дел му е прочитан оваа вечер слушнал за Мардохеј, се подсетил и се подсетил дека не му оддал чест, не го наградил за тоа негово добро дело и сега вели, во третиот стих, царот праша, каква чест и какво одликување му се дадени на Мардохеја за сето ова? Царевите слуги дворенци кои го слушаат говорија ништо не е сторено за него. И што старот праша. Еве зашто велам дека на Аман му се брзало да го екзекутира Мардохеј. Уште рано утрото Аман бил тука, чекал. Едва и дочекал царот да стане да се разбуди, за да го обесат Мардохеј на бесилката, на столбот. И царот прашува, Видите како, како Господ ќе одбере вистинско време, вистински тајминг за да ги реши проблемите. И тоа на многу тиво чуден начин. Не е секогаш онака спектакулар. Да не забораваме, пак ќе кажам, значи, нас не мачат многу проблеми. Кој е ова, кој е она. Да не очекуваме секојаш силни манифестации Божије, туку да препуштиме, еве се ближат тие тешки времења, гјавол ја плете мрежата, еден ден ќе биде донесен и неделен закон, оставете го и неделниот закон, оставете ги бесилките кои што ги ги подигаат, имајте добро во Бога, Господ, <laughs> На вистински начин, ќе се погрижи за вас, ако така треба да биде, да ви избави од сето тоа. Иако не биде така, на крајот сепак ќе не избави вајќи ни вечен живот, нели? Значи, тогаш царот праше кој е во предворјето, а во надворешниот двор на царскиот дворец беше стигнал Аман. Многу рано наутро. За да бара да го обесат Мардохеја на бесилката, што веќе беше направена за него. Овој дошол да бара да биде обесен Мардохеј, а царот истата вечер не можејќи да заспие чита за доброто дело на Мардухеј и прашал дали бил награден веќе нешто за тоа? Не, се уште. И двајцата го, го бараат сега Мардухеј, односно имаат работа со Мардухеј. Аман е тука и му кажува, царвите службеници одговорија, не Аман се наоѓа во предворијето. Нека влезе. Нареди царот. Видите како, как, какво решение Ова е како една македонска народна приказна, да ви кажем. Што мамам влезе, царот го праша, што треба да му направам на човекот кога царот сака да го почести? А ама си рече во себе. Кого сака царот да го почести, ако не мене? <laughs> Овде ја гледам, го гледам она златно правило. Што сакате другите да ви го прават на вас, вие правите ви <laughs> на нив. И се Аман си кажува што сакат на него да му, се, да, му, да му се направи. А што смислува тој за другиот? Затоа му одговори на царот, за човек од кого царот сака да го почисти, треба да бидат донесени царски облеки, што самиот цар ги облекува. Царска облека, што самиот цар ги облекува, и да биде доведен конјот, кога царот го јава, и да му биде ставен царски венес на главата малте не да го направиме цар, е, барем за малку да прошета низ, низ градот. Таква почест да почувствува како е да се биде цар. Облеките и конјот царот нека му ги предаде на еден од најугледните цареви кнезови. <laughs> за тој да го облече оној кого царот сака да го почести и нека го одведе на конј до градското трговиште, извикувајќи пред него. Каков ли срам ќе преживее Аман? каков удар. Значи, да, да извикува пред него, така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Тогаш царот му нареди на Аман. Аман очекувал дека тој ќе биде во таа царска облека. Земи ги веднаш облеките и конјот, како што ти сами отрече. Па направи така со... Со... <laughs> Со еврејот Мрдохеј, како в шок. Во облеките е, кого Кој седи при царевата врата и не пропуште ништо од оно што си го рекол. <laughs> Аман ги зеде облеките и конјот, ги облече Мардохеа во облеките и го помине на конјот по улиците на градот, викајки пред него. Така му бидува на оној кого царот сака да го почисти. Ау! ова сигурно Знаете, некојаш не очекувате дека Господ така ќе ви изведе од проблемот. Ќе најде такво прекрасно решение и на крајот сте во воодушевени. Вакво нешто, зарем <laughs> се очекувало вакво нешто, вакво избавување на Мардохеј. Значи, првин тежок срам, а потоа знаеме дека и самиот тој, кој што ја спремал бесилката за другиот ќе заврши на стратесот. Малку потоа Мардохеј се врати кај царевата врата, а Аман тажен и со покриена глава и со магарички уши вака. Отиде бргу дома, та и раскажа на Сереза својата жена и на сите своји пријатели што се случи. На оние кои што му го дале предлогот. Неговите советници, жената Сереза му рекуа, ако Мардохеј пред кого почна да се сопнуваш му припага на еврејскиот род, не ке го надвиеш, току тој без друго ке те обори. Не дека е на еврејскиот род, за тоа што му служи на Господа. И тоа верно му служи. И она му каже што а, ке се донесе закон, било каква, да, било каков закон, кој што ке се крши со Божиот закон. Тука не попуштал, тука му останал повторно верен на на својот Бог. Побитен и прв му е Бог пред сите други цареви и владетели на оваа земја. И уште разговараа за тоа, кога ете ги царевите дворјанци дојдоа да го побараат Амана за да го одведат бргу на гозбата, што ја подготвила Естира. Да не одиме понатаму, да знаеме што се случува. Аман ќе заврши на таа бесенка која што е подготвил за Марнохих. И ете како Господ го решил овој проблем. Не ги презирајте малите почетоци, не ги презирајте малите дела, ситните дела. Господ работи, Господ Значи, се има по своја контрола. спомнав предходно, значи, влакно нема да ни фали од глава. У Лука 21 глава. Ајде да видиме, во кој контекст се овие зборови? Ако не е во контекст на последното време. Лука 21 глава од 12 стих понатаму. 12 па до 18 некаде. Да Но пред се тоа ќе стават раце на вас. Пред кое? Големи земјотреси на разни места, глад, помори, се тоа што го гледаме, сите оние стравоти. Но пред сето тоа вели ќе стават раце на вас и ќе ве гонат, ќе ве предаваат во синагогите и во темниците, ќе ве водат пред царви и управители заради моето име тоа ќе ви овозможи да сведочите. Че значи, тоа ќе биде прилика за сведочење. И така ставете ги во своите срца, и така ставете си во своите срца да не се подготвувате како ќе се браните, зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост на која неке можат да и се спротистават и да и противречат сите ваши непријатели. И ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас, И сите ќе ве мразат заради моето име, но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. Ни влакно. Да не ги занемаруваме оние ситни работи, ама ситни, меѓутоа многу битни. Сите оние временски тајминзи, потези што Господ ги прави. Господ работи. Ова треба да биде храбрење за нас. Да не кажеме, леле, Господе, каде си? Одамна неам некое силно искуство, ништо не се случува во мојот живот. Дали сум духовен, духовно слаб или што е работа? Не мора да значи. А често пати пак знаеме, да, леле, гледај го братот, какво искуство. Како Господ се прослави во неговиот живот. Навистина, он е јас сум за никога. Не мора да значи. Значи, ова треба да не натера да го славиме и фалиме Господи за се, ама буквално за се, за се која најмала ситница. И оно што не го гледаме доволно е тоа што ќе се разбудиме живи и здрави и следниот ден. Значи, ние може би да бевме на, на местото на Бога, случаја со Мардокеј ќе угрешиме со тоа што ќе испратиме некој проектил право во тоа столбот и го разнесе. Немаше да има, да има ни ни, ни, ништо И не знам што ќе направивме за да го спасиме израелскиот народ. Меѓутоа, Господ не постапи така и не постапува секојаш така. Да, имаме такви моменти многу ни с целата Библија, меѓутоа не е секојаш така. Што мислите, дали Господ е спремен за неделниот закон? <laughs> Дали нешто може да го изненади него? Од вечност, да. Дали бил спремен и спремно ја очекувало на жарена печка таму во, во, во Дура, во, во Вавилон. Спремно ги дочекал младичите кои што не паднале да се поклонат пред кипот, пред в сушност. Наше е да сме му целосно предадени на Бога и да оставиме, како што кажа в предходно, гјалот нека ги подига своите бесилки нека ги плете своите мрежи, тоа тој веќе одамна го прави, и како се наближува крајот бесен како и овој Аман, ќе подига и големи и бесилки и не знам што и гасни комори може би концентрациони логори и се тоа на што ете ваму таму преку интернет може дури да се насети да го видиме дека се случува веќе се подготвуваат сето тоа се подготвува геолот го спрема тоа меѓутоа не забравете Господ точно предвидел до детал. Се. За мене, за тебе, за секој од нас, ако ние до крајот му останеме верни. И да се подсетиме на еден момент, кој што веројатно ќе му се допаде многу на трајче. Јован 19 глава. <clears throat> Нема да му ја украдам проповета на брат Винко. <laughs> Ако зборува за тоа, не знам. Јован 19 глава, 10-11 стих, Исус и Пилот. 10-11. Пилот му вели на Исус, мене ли не ми зборуваш? Не знаеш ли дека имам власт да те раснам и дека имам власт да те ослободам? А Исус му одговори, ти би немал никаква власт над мене, ако не ти беше дадена од озгора. Господ има се под своја контрола. Тој ја има власта. Тој колку ќе дозволи толку ќе се случи. Ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе. А ние како Божи деца, имајќи го се мокниот, севишниот Бог на наша страна, едноставно треба да имаме мир во Христа и мирно да ги очекуваме сите тие настави. Ако сме му навистина верни, Господ ќе ни даде и мир, што го надвишува секој мир што може да, <laughs> да ви го даде овој свет. И дори и да запеете песна во моментите на неволја, кога сте во темнице, кога може ви ке, ке завршите на клада или како и да е. Господ е секојаш тука, тој ќе го избави својот народ, како што ја видовме, го избавил Мардохеј и својот народ во времето на естира. И еве на крајот ќе завршам со еден цитат од пророци и царви, кој што всушност потврдува дека навистина книгата на Естира всушност отсликува многу нешта кои што ќе се случуваат во последното време. Вели заповедта која на крајот ќе биде издадена против остатокот на Божиот народ, ќе биде многу слична на заповедта која што Ахасвер или Ксеркс ја издал против евреите. Денеска непријателите на вистинската црква, во малата група на оние кои што ја држат саботата според четвртата заповед, го гледаат Мардохеј крај портите. Послушността на Божиот народ кон неговиот закон представува непрекратен укор за оние кои што немаат Господо страв и ја газат неговата сабота. Сатаната ќе потикне негодување против малцинството кое што не ги прифаќа обичаите и традициите од овој свет. Луѓе на положба и од влијание ќе се здружат со беззакониците и грешниците против Божиот народ. Знаете какви сцени ќе има. Ова не е ништо сега со нашата држава што се случува. Овде ние ќе бидеме на удар Значи, сатаната ќе потекне негодување против малцинството кој што не ги прифаќа обичаите традициите на овој свет. Луѓе на положба и од влијање ќе се здружат со беззакониците и грешниците против Божиот народ. Богатство, э, богатството, разумот, образованието, секе се здружи за да изрази презир кон Божиот народ. Против него, против Божиот народ, ќе коваат завери, тирански владетели проповедници и припадници на цркви. И оде не се вели. Ова е 49-тото поглави од книгата Пророци и цареви, таму на самиот крај, значи заестира, поглавието заестира. Не знам како беше точно насловот. 49-та глава од Пророци и цареви, значи таму на крајот. Значи против него ќе се коваат завери, ќе коваат завери тирански владетели, проповедници и припадници на цркви пак и кажам, не се прецизира овде на какви цркви, на кои цркви. Со зборови и перо, со зборови и перо, нешто подсеќа многу на на она што се случува, пак ја кажа во нашава Македонија. Против, значи со зборови и перо, со закани и смејувања ќе настојуваат да ја уништат нивната вера. секакви лажни зборови ќе кажуваат. Со лажно прикажување и гневни обвинување луѓето ќе ги потекнуваат страстите кај народите. Много лесно можеш да предизвикаш, да ги предизвикаш страстите и емоциите кај луѓето. Го гледаме тоа. Меѓутоа тогаш тие страсти, тие емоции, тој гнев ќе биде насочен кон нас бидејќи нема да можат да се повикуваат на зборовите така вели Светото Писмо, нема, браки и сестри, овде недела, нема недела. Овде е сабота. Едно од големите прашања, околу кој ќе се кршат копијата и тогаш, меѓутоа има и многу други. Значи, немајќи како да се повикаат на така вели Господ, така вели Светото Писмо, што ќе прават? Тие во борба против оние кои што ја почитуваат библиската сабота, ќе прибегнуваат кон крути одредби за да го надоместат тој недостаток. За да стекнат популарност и за да, осигураат, за да си осигураат себе си власт, законодавците ќе се согласат да се донесе неделниот закон. Вите како сплет на околности ќе, ќе, ќе има. Целото обшество на некој начин ќе биде вклучено. Начин се против Божиот народ. Но оние кои се бојат од Бога, нема да може да ја усвојат одредбата која што представува повреда на прописот на десетте заповеди. На тоа боиште ќе се води последната голема борба помеѓу вистината и заблудата. И ние не сме оставени во незнаење во поглед на завршницата на сето тоа. Денес, токму како во времето на Естира и Мардохеј, Господ ќе извојува победа и ќе одбрани својата вистина и својот народ. Амин.